wa in tuhsinu wa tattaqu na kama mtafanya mema kama mtafanya mema katika kumwabudu Allah na kama mtawafanyia wema waja wa Allah ihsani hapa wanasema shamilun lilihsani fi haqqi Allah wa fi huquqi almakhluqin ihsani hii imeenea ihsani katika kumwabudu Allah na haki zake ni kana kwamba unamuona na ihsani kwa waja wa Allah wa in tuhsinu wa kana kwamba endeleeni kuwafanyia wema hawa wake zenu hawa wa in tuhsinu wa na kama mtafanya mema ya ihsani na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza almaamurat ash-shar'iyya yale mlioamrishwa kisharia na mkajiepusha na yale makatazo mliokatazwa kisharia mkayahakiki hayo fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira atakayehakiki hayo basi hakika Allah ni mwingi wa habari kwa amali zake azitendazo na atakuja kumlipa ala dhalik juu ya hayo aljazaa alawfa kwa tunaona ikiwa nushuz iko kwa upande wa mke mume afanyaje na nushuz ikiwa kwa upande wa mume, mke afanye kitu gani? Haya tumebainishiwa na Allah tabaraka wa taala. Anasema qala mufassiruna, wamesema wafasiri, idha ata'at maratu zawjaha, pindi na kabla kwenda hapo dalili au au katika katika mifano ya wazi Mtu anaweza kauliza, kuna mwanamke aliyewahi kuyafanya hayo akaji akajiondoshea haki zake ili adumishe tu maisha yake ya ndoa na mumewe? Eh, ndipo imekuja hadithi imetaja Imam al-Bukhari, imetaja pia Imam Muslim, hadithi ya Aisha radhiallahu anha, anasema lamma kabirat, alipokuwa mtu mzima Mama Sauda bintu Zam'a, mke Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza kuzeeka mama Sauda ja'alat yawmaha min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam li Aisha akajalia ile zamu yake kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi sallam ameitoa zawadi kwa Aisha akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah qad ja'altu yawmi minka li Aisha siku yangu na wewe zamu yangu ile nimempa Aisha fakana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaksimu li Aisha yawmayn akawa mtume sallallahu alayhi wasallam anagawa zamu kwa Aisha siku mbili kwa wake wengine anakwenda siku moja moja kwa Aisha analala analala analala mara mbili wala mtume sallallahu alayhi siku yake Aisha na siku aliyopewa ya Sauda eh, yaumaha wa yauma Sauda siku yake Aisha na siku ya Sauda ikawa halali zangu mama Sauda. Kikubwa nini? Ataka aendelee kubaki kwamba yeye ni mke wa Mtume. Sasa kama mbele lake na utu uzima wake hautoruhusu akiwa duniani, Allah atakwenda kumbadilisha akiwa akhera. Na ni akili ya juu kabisa, radhiallahu ta'ala anha. sababu zangu za wake mtume ilikuwa ni siku moja tu sasa walikuwa wanafanya manake ikiwa zangu siku moja ina maana kwamba siku tisa mtume huwa ni sio siku nane huwa siku ya tisa ndio kumwona wakiwa na hamu na mume wao wanafanyaje hadithi zinasema walikuwa wanakwenda kwa mume zao. mfano leo zangu ni Hafsa wanakuja wakiwote wote wa mtume pale story mpaka karibia muda kulala, wanatoka wanamwacha mwenye sawa, wanasema kesho kesho ni Juwairia. Basi wanakuja kwa Juwairia, wamemisi mume wao, kumwona Mtume kusema kwa hadithi story. Ah, muda kulala, hao wanaondoka wanamwacha mwenye sawa, walikuwa wanafanya hivyo wa Mtume sasa, na hadithi sahihi. Je, wake zetu wanaweza hilo? na ilitokea kipindi wamekaa hivyo, imma mtume sala mkono wake akamshika mke mmoja usiku, au nile mke karibu ah, mtume alimshika mmoja katika wake zake. akaona, akamwambia huyo si fulani, huyo ni fulani, yani sio Mwenyezi mbona mbona mgusa? Maana kile jambo la kawaida. Nikuja hadithi قال المفسرون ونسمى وفسر إذا أطاعت المرأة زوجها بين منك أتقطمتين ميوي فلا سبيل له إلى ضربها حن جيا أم بيت مروسكم شاقا ولا هجرانها ولكم هاما وقول الله تعالى في آخر الآية نقول يا الله مشرم آية يعني إن الله كان عليا كبيرا hakika Allah ni ali yuko juu kabira mkubwa tahadidun lilazwaj haya ni makemeo makali wanakemewa wanaume waume idha atadau ala nisa pale watakapowafanyia uadui na dhulma wanawake fa inna al-aliyya kwani Allah al-ali al-kabir aliyemkubwa huwa waliyuhunna ndiye msimamizi wao fayantaqimu mimman dhalamahunna atajipiza kisasi kwa yule ambaye atawadhulumu hao wanawake. Kwa hiyo imehitimishwa hiyo aya baada ya maelezo uliopewa na Allah kwamba fanya hivi, wape mawaidha, wahame, wapigeni, lakini wakikutiini msifanye chochote. Kwa hiyo atakaendelea kuwabughudhi wanawake na kuwadhulumu, aya ikahitimisha, aelewe kwamba Allah ni alii, yuko juu, ana ulumul qahri, ana ulumul sifa anafanya atakalo iko juu hakuna ambaye kwamba ah, anambabaisha Allah subhanahu wa ta'ala alafu ni kabir mkubwa subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ana uwezo subhanahu wa ta'ala eh, wa kuwafanya intiqam wale wanaume wanaodhulumu wanawake fa ya ayuha zawju ewe mume idha ra'aita nafsaka qawiya ukijiona kwamba una nguvu idha ra'aita nafsaka qadiran ukijiona kwamba una uwezo ala gharbi zawja juu ya kumpiga mke wa aratta an tadribaha na ukataka kumpiga min ghairi ma ba's pasina tatizo lolote min ghairi ma idhn min Allah pasina ruhusa kutoka kwa Allah basi mpanga kumdhulumu tu binti ya watu fatadhakkar anna waliyaha kumbuka kwamba msimamizi wake huyo mwanamke alqadir ala kulli shay ndiye mwenye uwezo wa kufanya kila kitu anna waliya hakumbuka kwamba msimamizi wake mwanamke huyo al-aliyu al-kabir ni ali yuko juu al-kabir mkubwa subhanahu wa ta'ala fa iyyaka an tughdiba rabbaka ya abdullah tahadhari ole wako usije ukamghadhibisha mola wako ewe mja wa allah قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسينا متوم صلى الله عليه وسلم كحديث جابر walakum alaihinna na mnazo haki nyinyi juu yao alla yutina furushakum ahadan takrahuna ya kwamba wasimmakinishe na kumwezesha yeyote kukanyaga mazulia yenu msiyempenda fa in fa'alna kama watayafanya makosa hayo fadribuhunna wachapeni darban ghayra mubarrihin kichapo kisichotia ngeo وقال النبي صلى الله عليه وسلم na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Iyas ibn Abdullah la tadribu ima Allah msiwapige msiwachape vijakazi wa Allah wanawake katika sahihi Abi Daud هذه القاعده الشرعيه هي ndio kanuni ya kisheria la tadribu ima Allah msiwapige vijakazi wa Allah wanawake hao فجاء عمر akaja Umar ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akaja Umar kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam faqal akasema hakubali kwa dhuirna nisaa okay tulivyorejea kwenye asli dhaira dhaira nisaa dhaira nisaa ala azwajihinna wamekuwa wanawake kwa waume zao ni watovu wa adabu kwa maana dhaira nisaa maana nashazna wamepatwa na nushuz ala azwajihinna wajeuri wamekuwa wanawake wajeuri kwa waume zao فقال النبي صلى الله عليه وسلم akasema mtume صلى الله عليه وسلم لا باس في ضربهن basi kama wamekuwa jeuri hakuna ubaya kuwaadabisha kuwachapa رخص في ضربهن لماذا شيخ الاوليس على رؤوس متومه كواچاپا wanawake kwa nini لان النبي صلى الله عليه وسلم وسبب متومه صلى الله عليه وسلم عندما نهى فلالقطاز عن ضرب النساء كواچاپا wanawake عندما نهى عن ضرب الزوجات فلالقطاز كواچاپا wake كف الرجال ايديهم مطلقا wanaume waliizuia mikono yao kuwachapa wanawake moja kwa moja, wakawa tena hawawachapi. Alipokataza wanaume wakaacha masala ya kuchapana chapana. Kwa nini? Kwa sababu masahaba na waelewa kanu min al-tirazi al-awwal wal ni kizazi kipekee kabisa, kizazi ambacho kimepewa fadhila wanapolinganiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanasema sami'na wa ata'na kwa walipokatazwa fakafu wakajizuilia ambar bin nisa kutokamana na kuwachapa wanawake faasat ba'd an-nisa'i azwajahunna baadhi ya wanawake sasa ah, wakaitumia hii fursa vibaya faasat ba'd an-nisa'i azwajahunna baadhi ya wanawake wakawa wanawaasi waume wao wakarudi sasa katika uasi na hii ni sigeli kwa viumbe ambao sifa zao qasaratu aqli wa dini wana upungufu wa akili na wana upungufu wa dini sigeli hili kuambia wanawake wamerudi kuasi waume farahasa فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن akaruhusu mtume sallallahu alaihi wasallam kuwachapa fatafa bi ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam nisaa'un kathir wakawa wanazunguka sasa fatafa biali Muhammadi wakawa wanazunguka kwa watu wa Muhammadi wakawa wanazunguka kwa watu wa Muhammadi hapo watu wa Muhammadi kusudiwa zaujati wake zake watu wa nyumbani kwake wake zake wakawa wanazunguka majumbani wa watu wa mtume misaa kathir wanawake wengi wanakuja kwenye majumba ya watu wa mtume Muhammad sallallahu yashkuna azwajahunna, wakiwashitakia waume zao kutokamana kwamba wanawachapa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallama laqad tafa bi ali muhammadin nisaa'un kathir hakika wanazunguka kwa watu wa muhammad wanawake wengi yashkuna azwajahunna wakiwalalamikia waume zao kwamba wanawapiga laisa ulaika bikhiyarikum hao sio bora wenu hao laisa ulaika bikhiyarikum hao sio bora wenu hao hao wanawapiga watu wake zao hao wanaolalamikiwa na wake zao sio wabora wenu sio wabora bora hawapigi wapiga wake zao فليس من الخير si katika khairi ayuha zawj ewe mume antadriba zawjatak kumpiga mkeo fi ghairi ma adhana Allahu azza wa jalla fi katika yasiyokuwa ambayo kwamba umeidhinishwa na Allah kwa maana wale wakawa wanapiga tu eh, kwenye jambo ambalo kwamba lina idhni wanapiga lisilokuwa na idhni pia wanapiga maana wanapiga mpaka kwenye yasiyokuwa makosa hao wanawapiga wanawake katika jambo ambalo kwamba hawajaidhinishwa hawa hawa sio bora wenu tumesema tumelawa mzuri ilibaki ruhusa iko pale pale ya kuwapiga ikiwa kuna hali ya ruhusa ya kuwapiga. Kwa watakaowapiga hawa katika hali ambayo hakuna ruhusa hiyo, hao sio bora kabisa. Anasema min haqi zawja ala zawjiha, miongoni mwa haki za mke zilizo juu ya mume wake, an yatawaddada ilaiha billisani wal hali, ni mume ajipendekeze kwa mke wake kwa ulimi na kwa hali, walau bilmubalaghati fil kalami hata kama atachupa mipaka kwenye maneno wa itraiha bima laysa fiha na kumsifu kwa kuchupa mipaka kwa yale asiyokuwa nayo yafaa au biikhbariha an hubbi llahu fi qalbi au akamkhabarisha kwa pendo lake kumpenda yeye lililo katika moyo wake huwa akbalu min hubbihi alhaqiqi laha na kwamba huwa akbaru min hubbihi alhaqiqi laha hata kama atamwambia kwamba anampenda pendo ambalo kama liko moyoni na kwamba ni kubwa zaidi kuliko eh, akamhabarisha kwamba kwamba ni kinyume na pendo lake la uhakika mume kumpenda mke yani akamwambia kwamba anakupenda zaidi zaidi zaidi kumbe katika moyo wake hakuna zaidi hizo mbili kuna zaidi moja tu tumeona vizuri hapa ah. nakupenda sijiwezi Utaniua jinsi ninavyokupenda, utakufa ni siku so zangu, mwambie hivyo. وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في na Mtume sallallahu alayhi wa وسلم أمرهوس كسما uongo في حديث الرجل امرأته katika mazungumzo ya mwanamume kuongea na mkewe wa hadithi almar'ati zawjaha na kwenye mazungumzo ya mwanamke kuzungumza na mumewe fala ba'sa hakuna ubaya ayuha al-ahibba, ay vipenzi ayakdhiba ar-rajulu ala zawjatihi mtu mwanamume akamwongopea mkewe bima yuhaqqiqu sa'adata fi baitihi kwa lile jambo ambalo kwamba linamletea maisha mema mazuri katika nyumba yake manake uongo wake unajenga nyumba na wanawake wanaridhika vitu kama hivi na, na anajua baada ya wakati kama basi lakini anakubali ndivyo walivyo roho zao tofauti na sisi Amsema ndio kwamba hapa wewe unamsokota. Lakini basi kwa kuwa anapenda madhi, umbile lao anapenda madhi. Ile kusifiwa ndio lao. Ndio utakuta washairi wengi katika ghazali zao wanawasifia wanawasifia watu wa kike. Ndio nasema akilala hapata usingizi na mwanza yeye. Muongo kumbe saa 2 kashalala. Mimi tangu jana naona ngaika usingizi hauji na kuwaza wewe. Kumbe baada ya Isha amelala kama kono anasema fayadhkura laha min jamaliha akawa anamtajia katika uzuri wake asifia wanawake wanapenda kama watoto wadogo wanawake leo aya umependeza leo mashallah kiatu kimekutoa hicho lapa la chuoni mbona limekukaa leo kuna mguu lapa limekukaa mbona mpendeza na lapa eh kitu kidogo tu shingi lako leo mashallah mke wangu ni vitu kama hivi haja paka poda hapo ushamaliza kila kitu kwenye kwenye sifa mala yarahu fiha akamtajia katika uzuri wake hata kama hayaoni kwake mkewe mala yarahu fiha hata kwa kumtajia asiyoyaona mkewe ha wayadhkura laha min hubbihi laha akawa anamtajia Eh, mkewe pendo lake ambalo lipo kwake mwanamke huyo maana yajibu fi qalbi kwa mambo ambayo wala hayapati kwenye moyo wake wa idha talabat minhu shay'an na kama mwanamke atahitajia chochote kutoka kwake yajizu anil majii bihi akawa anashindwa kumletea wa khafa idha qala laha na akachelea huyu mwanamme kama atamwambia huyu mwanamke aliyemuomba amlete kitu fulani annahu la yastati'u jalba kwamba hana uwezo wa kukileta tatakaddaru zauja kwamba mwanamke ataghadhibika watanqalibu alhayatu jahima na maisha yao yatageuka kutoka katika uzuri kuwa ni kuwa moto maisha yatageuka yakawa moto maana eh, zahma nyumbani fa inna lahu an yaqula laha bas anayo ruhusa mwanamume huyo kumwambia mke wake ati bihi insha Allah tukuletea insha Allah yeye aweke tu insha Allah bas itakuwa ni salama kwake okay. thumma idha aada kisha akirejea kwa mkewe qal anamwambia ma wajatu sijakipata sijapata kama mwanamke ametaka insha Allah nitakuletea insha Allah nitakuletea akihisi kwamba nikimwambia hapana hapana atakasirika kwa ile asikasirike insha Allah mtakuletea alafu akirudi atamwambia ma wajatu nimetafuta nimehangaika sijapata insha Allah kesho kesho tutaangalia kumbe hana pesa au qala au akamwambia wajadtuhu bimablaghin nimekipata lakini kwa thamani la astati'u daf'a la astati'u daf'ahu al'an kwa thamani siyoiweza kwa kiwango nisichokiweza kwa sasa hivi labda kwa baadaye inshallah hadha alkadhib alladhi huwa min alkhair huu ni uongo ambao unahesabika katika uongo wa khairi idha kana yuhaqqiqu as-sa'adata ikiwa uongo huu utaleta maisha mazuri kwa wanandoa uongo la ni uongo wa aina tatu wa kwanza ni huu mtu kumdanganya mke wake hasa katika mazingira kwamba hapa siwezi nikachumuka hapa nisikosema hivi kutatokea balaa hili na baadhi ya elimu wanasema isiyo ni ada endelevu ikiwa ni tabia ya mtu ah kwamba hii inakusaidia kwenye zile sehemu kwamba hapa uwezo kutoka hapa maisha yatakuwa mabaya mke atadai talaka mke ataondoka kadha kadha isiyo ndio daida na yako kwamba kila siku wewe ni uongo tu utakuwa ni muongo na sehemu ya pili unaruhusiwa ni kudanganya kwenye vita kudanganya vitani alharbu khud'a vita ni hadaa na mtume sallam alikuwa akitangaza kwamba tutakwenda kupigana na sehemu fulani kupitia njia fulani anatangaza mapema alafu ukifika ule wakati anabadilisha njia nyingine alayhi salatu wasallam alharbu khud'a huwa kudanganya vitani imeruhusiwa la tatu na la mwisho kudanganya kuwapatanisha waliogombana kuna watu hawasemani kuna wajua fulani na fulani hawazungumzi eh, kwa hiyo ukatumia uongo wako kuwapatanisha si muongo aliyepatanisha wawili waliotofautiana. Akaenda kwa huyo akamdanganya, akamwambia bwana, mimi nimetoka kule kwa yule ndugu yako ambaye nimetofautiana. Yule bwana aliniita mimi, aliniita akaniambia matatizo yalitokea baina yenu na kwamba yeye amenitia yale ambayo kama anakufanyia na haiko vizuri kusema la kweli, na anataka mrudi kama zamani msie naendekeza masuala ya hasara na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtume nije ni kuombe radhi, anasema yeye yuko tayari, mambo haya mkae mwemalize. Huyo mtu anasema kama kwa kubali sawa, sina shida, mimi kwangu yeye afanyifanya muda, basi mimi kwangu naonyesha pia muda, lakini kama yeye anaona kwamba mfanya sio sawa sawa, basi mimi mimi hakuna wasiwasi, sawa, mimi niko tayari. Atoka kwa huyo anaenda kwa yule, anamwambia kama alivyomwambia huyo, bwana, mimi natoka kwa yule jamaa wako kuni ndio tofautiana yule bwana ameniita nini Yule bwana ameniita ananiambia hii hali hairidhii kabisa na kwamba yeye ndiye mkosa katika hili jambo. Sasa msiendeleze uhasama, nimtuma mimi wewe Muislamu bwana, kijana wa Kiislamu, mambo haya hayafai, mashembe haya ah, imevuka siku tatu. Na mtu anasema hii halali kwa Muislamu ayyahjura akhahu fawqa thalath, kumuhama mwenzake zaidi ya siku tatu. Wanakutana hiyo fayubalidu hadha wa yubalidu hadha huyu anampa mgongo huyu huyu anampa mgongo huyu mbora wao ni atakaye mwanzo mzake kwa salamu kwa nini usiwe wewe kwa hiyo mimi nimekuja unasemaje juu hili ah yeye kama akubali sababu yeye ndio mkorofi ule mjomba yule kwa kama akubali mimi sina wasiwasi hakuna hakuna shida kwa hiyo sijali sio yote tuweke tu anakutanisha Ibwana kama tunazungumza sio hiyo, kuhusu ndugu yako. Na wewe kama tunazungumza siku ile kuhusu ndugu yako sio kumbuka nilimwambia hayarudii ile maneno kwa hiyo ndio hivyo msameheane bwana haya peleni mkono mkono kwa kumbatiana ndugu zangu kadanganya wanapatana alhamdulillah uongo halali uongo mubah الزوج الصالح ايها الاحبه mume mwema enyi vipenzi yatazayyanu limraatihi anajipamba pia kwa ajili ya mke wake bima yaliku lirajuli kwa yale yanayoendana na mwanamume eh kwa yale yanayoendana na mwanamume kwa mambo yanayoendana na mwanamume kupaka mafuta mazuri kwa maana hatojipamba kwa yale yanayoendana na wanawake min tibin ikiwemo kujitia manukato wa husni madhhari na muonekano uliokuwa mzuri haya ndio yanaendana na mwanamume wakubali akina baba wanawafisha wake zao waume zao vile vishamba wanavyovaa wanawake wapo kuna, kuna baadhi ya watu wanafanya mambo kama hayo haifai jambo kama hilo sio jambo lake mwanamume لأن الله تعالى يقول kwa sababu Allah anasema ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن أي وللنساء na wanazo haki wanawake juu ya waume zao mithlu alladhi alaihinna mfano wa zile haki za wanaume zilizo juu ya wanawake na wanawake nao wana haki zao kwa wanaume kama ambavyo wanaume wana haki zao kwa wanawake bil ma'rufi bil ma'ruf kwa yale ambayo yanaendana na ada na desturi ya watu kwa wema. Ibn Kathir anasema tayyibu aqwalakum lahunna, zifanyeni njema kauli zenu kwa kina mama, muambie maneno mazuri. hasinu af'alakum, yafanyeni mazuri matendo yenu, wa hayatikum, na mionekano yenu, bihasabi qudratikum, kwa mujibu wa uwezo wenu mliokuwa nao kama tuhibu dhalika minha kama ambavyo wewe mwanamume unalipenda hilo kwa mwanamke faf'al anta biha mithla na wewe lifanye kwa ajili yake na wewe lifanye mfanyie mfano unavyotaka kufanyia ukipenda na unadhifu kujitendo la ndoa na wewe uwe nadhifu kujitendo la ndoa asiyo mnadhifu yeye alafu wewe ni mchafu la unapenda manukato na yeye pia anapenda manukato, ni mwanadamu na yeye pia, basi kuna yake yanamukia na yawe yako yanayokumkia. walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf 228